Hanchis Kaj capítulo. PA SERVIENTINTA Jesús sanuyachis manta Runakunaman willaita tukuruspanmi Jesús chayarurja Capernaum yachtaman. Chaypim capitampa ancha cuyasjan serviente y patampiña kachkarja. Jesús manta rimashankuta chay capitan uyariruspanmi, judiokunapa KUNATA kacharja, Chaynapi ruega kamoptinko hamuspan Jesús sirvientinta sanuyaykachimanpaq. con Erjaco anchallataña ruegakuspanku con aikipa hinan Paija nación nacionninchikta anchata kuyaspanmi, puñunakuna wasitapas Arjaco Nispa. Chaime Jesús paykunawan chayay Wasinman mi. Chay ninkunawan ni nichimorja. Señor Llay, amañaya hamuyñachu. Pipaman charay con kiki kiki ponipas mana Rimari Rimarikuptillaykim sirvientiyqa allin Soldado Ñuqapas kunapas kasukuni. soldadoikunapas kamachiptiyqa kasuwantaqmi. Hukninta riniptiymi mirin inipti mi niptiymi hamun, KAITARURA INIPTI inipti harurantaqmi. Chainan ishangwan Jesús admirakuspam, kunata hawarispan NERJA. Israel runakunapipas manam KAINA INIINIO runataha tarirqanichu, nispa. CHAIME Jesús man wasiman serviente taha sanutaña tariykurqaku. Biudapa wawanta Jesus kawsarichisqanmanta. Chaymantam pasarga disipulun kunawan, inaspa achkallaña runakunawan, nain sutio llaqtaman. Llaqtapa punkunman chayay kunyatahmi, pampaq apachkasqaku biudapa sapalyan jari wawanta. kunapas runakunapas, achkallañan biudawan richkasqa. Biudata señor ni yakerikuspa nerja. Amawahaychu, nispa. Chakanaman asuikuspa kuna wantukkuna sayarurhaku, chaymi ayata Jesús nerja. Yao joven, hamtamniki, hatari, nispa. Chaymi tiariruspan Cuitaña qallaykorja. Chaymi maman mamanmanña jorja. Yapayan chaypi kajkunañataqmi Dios hayanya con nerjako. Anchareqsis hawillakuqmi ñuqanchik DIOS rikurerun. KUNATA runankunata watukaykamuanchik. Nispa. pa' kaykuna rurasqanmanta muyakurhaku enteron Judea laupi, INASPA llapallan llaqtachakunapi. Bautiza JUAN Juanpa kachasqankunamanta. pa pa' KUNATA bautiza JUAN Juanpa disipulunkuna yacharuspanmi JUAN willarqaku. Huanñataqmi iskay jesús Jesus tata pochimurga. Hamchu kanki Diosmanta hamuq, icha huktachu suyasaqku, nispa. Chayme Jesús wantuparuspan kunerjaco. Bautiza Juanmi kachamuanko. Hamchu kanki Diosmanta hamuq, icha huktachu suyasaqku, nispa. Chay ratulyapim Jesús anuyachirqa tukuy rikchaq unquyniyuqkunata, kunata demonio EN inaspaña usakunata. PA Juanpa KUNATA nerja. Kutispa Juanman willamuychik hawasqaykichiktawan uyarisqaykichikta. Willamuichikia, nya ñawsakunam hawakuchkanña. Suchukunam Purichkanya, Liprawan unhuhkunam Sanuyachkanya, Mana uyarikuhkunam Wanyus hakunam kausarichkanya. Wakchakunapas alin noticiatam uyarichkankuña. Nispa. Maina kusisham ñuqamanta mana kunaja. Juanpa kachamusqankuna kutiriptinmi, Juanmanta rimaspa runakunata Jesús tapurja. Ima kunaja hamkunaqa rirqankichik purunta? Wairapa aytin yachisqan sujusta hawaqchu? Pi Allinpachawan pachas jarunata qhawaqchu, fiesta kunapi kach rey kunapa wasillanpim kachkan. Aswanja qhawaqtaq Dios Manta willakuq runa kichik, ari manta Diosmanta willakuqkunamantapas aswan Jarajmi, Dios mantan Bibliapi willakurqaña kainata. Nyoham kachamusa Allichaposuqniyki cognita nispa. Chihaptapunim bautiza Juantaja manapipas igualancho. Dios Chaywanpas Diospa kaj kaq Juan Juanmantaja aswan para una kunawan impuesto cobrajkunam Jesuspa dios uyarispanku, yacharqaku Diosqa allinruraq juan juan bautiza chicorjaco pareciukunañataqmi Diospa leynin pian Dios Diospa ima wis wikchupakuspanku, Juanwan mana bautizachikurqakuchu. Señor Pimantach Pimantaq pachiman kunan tiempo runakunata, kuna rikchanachiyman, paykunaqa kunapi kachanako huarma kunamangmi. warmakunamanmi. ninakunko, Tukanikum genata. Ichagam manam kichikcho. Takinikum ayatakita, Ichagam manam kichikcho. Nispa. Bautiza Juanmi aslla mi Manatagmi vinotapas vinutapas mantam paimantam ninkichi ninkichik. Paija demonioyuqmi. Nispa. Diosmanta hamuq runa tagmi hinaspa vinuta tagmi niwankichik. que mi mikuisapa vino upyakuqmi en aspa impuesto cobrajconapa, apaconapa amistad ningmi nispa. Dios pa munasjan llapayan yachajkunam ichaga yachayniyoh hawachikoni kororasjaikuan. Miski asnaj aceitiwan Jesús untasja kasjan manta. fariseo fariseom ta' convidarga, wasimpi mikuy kamunampa. Chaimerispan misapi corja. Llaqtapi kaq huchasapa mi chay Jesús Jesus y yacharuspan, niñorumi pumupi miskias aceitita pamurja. Jesus patiyasqanpi mi chakinta, wihinwan maillarja, inaspam chukchanwan mi chakichirja. Chakinkunata muchaspanmi miskiasnaq aceitiwan untarqa. Convidagnin mi hawarispan piensachkarja. Diosmanta y kaspanqa mi, mi warmiqa huchasapa casjanta. Chaime Jesús ñataq ninaimi Ninaymi kachkan Simón, nispa. Chayme Simón ñataq Niwaya yachachiqllay, nispa. mi Jesús Jolge presta presta gronatam de de runakuna mi de debikurqa pachakta. Ogninñatagmi mananya pichqa chunkallata. Kutichipunankupaq manaña kaptinñatagmi paykunataqa pampachaykurqaña. Mayqannintaq pampachaqnintaqa kuyanga, Nispa. Chaymi Tantia Tantia mantaga mastaqa kuyangman pichqapachak de diviqninmi. Nispa. Jesús Jesusñataq nerja Allintam rimarunki. Nispa. Warmita ni simontani Hawai kay warmita. Wasikiman yaykuykamuptiymi, chakita kunai yakuta mana quykuarqankichu. Kay warmim ichaqa, wihinkunawan chakiykunata kunata, inaspam Chaki Kachimpas. Manam muchaykuarqankichu. Kay warmim chaki kunata mucha muchapayachkan. mi aceitita mana tallarqankichu. Kay warmi michaqa, miski asnaq aceitiwanraq chaki untaykun. Chaymi niki. Achka achka huchankunan pampachasqa. Charaykun payqa llumpayta kuyawan. Pipas pisilla huchanmanta pampachasqa michaqa, pisillatata kuyakumpas. Chaynata niruspanmi warmitañataq nirqa. Huchaykikunaqa pampachasqañam. nispa. Miko masinkunañataqmi kurhaku. kurhako. Pitah Kairunaha uchakunatapas pampachanampaha? Jesús Nyatahmi warmita nerja. Iñinikim salvarusunki. Pasakui. Nispa.